I koliko se ljudi bavi sihrom, kako kaže Imam Zahebi, i smatraju ga grijehom, a ne osjećaju u stvari da su počinili više od toga, da su počinili nevjerstvo. Ako dođe kod vraćara, pa mu povjeruje ono što govori, takav je ponekao i nevjerstvo počinio ono što je.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 Bilo da to zlo dolazi od muškaraca ili od žena. Uzvišeni Allah te barake od ta'ala kaže Wallahu la yuhibbul fasad. Uzvišeni Allah ne voli nered da se čini. Ne voli nered na zemlji. Jer je nered svojstvo priroda munafika. Kako kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Ela innahum humul mufsidune, walakin la ješorun. A kada im se kaže, nemojte nered na zemlji činiti, oni kažu, mi pravdu na zemlji uspostavljamo. Oni su zaista pravi nepravednici. I oni nered čine, ali oni to ne osjećaju. Došao je šerijat Allahov te barake o teala da uspostavi pravdu na zemlji. I da anulira nered. Pa je stoga naredio da se ubijaju određene osobe. Kao što je otpadnik od vjere. I kao što je čovjek koji počini nemoral, a oženjen je. I kao što je čovjek koji ubije nevinu osobu. I naredio je šarija također da se ubija vraćar ili sahir. Čovjek koji se bavi sihrom. Naređeno je da se ubije vraćar zato što kvari akaj muslimana. I zato što im unepšava zlo. Poziva ih na zlo, a odvraća ih od dobrog. I zato što je sihr jedan virus u muslimanskom društvu. Ako se ostavi, razorit će to društvo u potpunosti. Najgori od svih spomenutih je sahir, čovjek koji se bavi sihrom. Zato što uljepšava ljudima batil. A odvraća ih od haka i od istine. Sihr je kod Allaha te barak je od jedan od najvećih griha. I koliko se ljudi bavi sihrom, kako kaže imam zehebi, i smatraju ga grijehom, a one osjećaju u stvari da su počinili više od toga, da su počinili nevjerstvo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu: "Klonite se sedam velikih grijeha." Pa je spomenuo prvo širk, potom sihr, potom ubijanje osobe koja nije nikoga ubila, potom da se jede kamata, potom da se jede i metak jetima, potom da se pobigne sa bojnog polja i potom da se časne vjernice okrive za nemoral sedam stvari. Prvo je širk spomenuo, odma nakon širka je spomenuo sihr. Zato što čovjek ne može se baviti sihrom i ne može njegov sihr biti djelotvoran i plodonosan po njihovim kriterijima, osim ako čovjek počini nevjerstvo. Pa ćete s toga naći čovjeka koji se bavi sihrom, da može mnoge stvari koje ne mogu obični ljudi. Čak islamski učenjaci spominju da se sahir može vidjeti kako leti po zraku ili hoda po vodi. I druge stvari koje koriste, koje su izmislili njihovi predsi, faraon i njegov narod, koji su koristili te metode da odrate ljude od istine. I izmislili su ta sahirska pravila i te puteve. A što se tiče vjernika, on mora biti najdjelje od svega toga. Uzvišeni Allah te barak je otjala u svojoj knjizi Sahira ili čarobnjaka naziva nevjernikom. Pa kaže واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر I oni su slijedili ono što se govorilo o Sulejmanovoj vlasti. A Sulejman nije nevjerstvo počinio, već su Šeitani počinili nevjerstvo koje su ljude poučavali sihru. Zašto su počinili nevjerstvo? Zato što su ljude poučavali sihru. Oma ju animani min ahadin hatta je kula innama nahnu fitnetum fela tekfur. I nisu nikoga mogli poučiti sihru dok nisu kazali mi smo iskušenje pa nemoj počiniti nevjerstvo. Ovo su jasni ajeti koji ukazuju da je čovjek koji čini sihr nevjernik. I to je mišljenje imama Malika. I to je mišljenje imama Ebu Hanife Nu'mana. I to je mišljenje hambelijskih učenjaka. Pa većina učenjaka ehlu sunnata od džemata smatraju da je čovjek koji se bavi sihrom nevjernik. A uzvišenje Allah te barake od ta'ala kaže وَلَا يُفْلِحُ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا A sahir kada god došao, gdje god došao, neće uspjeti. Kažu mu fesiri, Nije uzvišen i Allah te barak je oteala. Negirao uspjeh nigdje osim sa nevjernika. Oni koji ima uzvišen i Allah negira uspjeh, to su nevjernici. Ola yuflihu esahiru hajtu eta. I nikada sahir neće uspjeti. Bileži imam al-Bejhefi u svome dijelu Delajlu Nubuwe i spominje ovu predaj imame Zehevi i također Ibn Abdel Ber, Ibn Hajar i drugi, da je jednoga dana došao jedan vraćar kod Elvalida ibn Ukve koji je bio namjesnik u Iraku. Pa je igrao se pred njim svojom vrađbinom. Pa otkine čovjeku glavu, igra sa njegovom glavom, ponovo je vrati na njegovo tijelo. I čovjek opet nakon toga normalno živi. Pa kada je to čuo džund, Džundup ibn Kab, Elezi radijallahu anhu, a bio je od ashaba poslanika sallallahu sallame, došao je drugoga dana i isukao svoju sablju i udario ga po vratu, otkinuo mu glavu. Pa kaže, ako je iskren, neka oživi sam sebe. Neka ponovo sada vrati glavu na svoje tijelo, ako je istinu govorio. Pa je Al-Walid naredio da se zatvori džundup. No međutim, bio je čovjek koji je čuvao ga u zatvoru, bio je dobar čovjek, pa ga je pustio, kaže, bježi. A navodi se u drugoj predaji da je poslao pismo Osmanu radijallahu ta'ala anhu, jer to je bilo vreme Osmanovog hilafeta, pa je rekao Elhamdi sebile, kaže, pusti ga, pusti ga na slobodu. Jer je kazna čovjeka koji se bavi sihrom ubistvo. Kako je došlo u hadisu od poslanika sallallahu alaihi sallame, koji ima slab lanac prenosilaca. Haddu sahiri darbetun bi sejf. Kazna čovjeka koji se bavi braćbinom je da bude ubijen sa sabljom. Ovaj hadis iako ima slab lanac prenosilaca, islamski učenjaci rade po njemu, od vremena ashaba većina uleme radi po njemu. I to se prenosi od Hapse da je naredila da se ubije njena sušnja koja se bavila sihrom. I došla je kod imama Ebu Davuda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, A osnova ove predaje kod Buharije u Sahihu da je Omer radijallahu ta'ala anhu napisao pismo stranicima Basre kaže u njemu an iqtulu kulle sahirin wa farriku bejne kulli zi mahremin min al međus. Kaže ubijte svakog braćara sahira i razbojte one međusije koji su skopili bračnu vezu, a oni su u rodinskim odnosima. Pa kaže Ebu Šata koji prenosi ovaj hadis i u jednom smo danu ubili trojicu sahira. Trojicu vraćara smo u jednom danu ubili. Poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu koga bilježima muslim. A ovaj hadis nam prenosi jedna od poslanikovi sallallahu alaihi wasallam žena. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a hadis je kod muslima. Men eta arrafen فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ko dođe kod braćara pa ga upita nešto vezano za braćbinu Allah mu neće primiti njegov namaz 40 dana. 40 dana mu se ne prima namaz. To je samo zbog pitanja koje si postavio. Nisi mu povjerovao, samo si ga upitao, 40 dana ti Allah neće namaza primiti. A onaj komu povjeruje, Došlo i to u hadisu kod imama koga pa ovaj bliži uh, El Hakim. Imam Ahmed sa ispravim lancem prenosilaca od Ebu Hureyre da je rekao poslanik sallallahu sallam men eta arrafen fe saddeqahu bima je kulu takad kefara bima unzirana Muhammed ako dođe kod braćara pa mu povjeruje ono što govori takav je porekao ili nevjerstvo počinio ono što je objavljeno Muhammed pa koliko se ljudi bavi sihrom i klanjao isto vrijeme. A nije svjestan da mu neće njegov namaz ništa koristiti. Ni njegov šahadet koji izgovara ako se bavi sihrom. Jer je sihr nevjerstvo Allaha te barake o teala. Isto tako nije dozvoljeno čovjeku da se liječi sihrom. Nije dozvoljeno sihr liječiti sihrom. Što se zove u šarijetu en nešra. Kada je poslanik sallallahu alaihi upitan o tome kako je došlo u hadisu Džabira, koga bilježi mame Budavud, sa ispravim lancem prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, hije min ameli šeitan, kaže to su šeitanska posla. Liječenje sihrom, jer ti ne možeš nikoga izliječiti od sihra, osim ako se poučiš sihru, a poučavanje je sihru nevjesto, kako je došlo u ajetu Sule Zakarana. Tako da čovjek nema nikakvog opravdanja da uči sihr, niti da poučava druge sihru, niti da se, niti da se bavi sihrom. Molim Allaha te barak je da nas sačuva sihra na Dunjaluku i da nas proživi u društvu časnih na ahiretu ehulu ma tesmaun. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم الراحمين اللهم اكسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأبصارنا ومتعنا بأبصارنا و قواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن Pripremio je za